Ausculta servo. Ecte la dudec de julio, gis la quara de augusto du mil degnau, mi giuis mian unuan iocon, es ceftemo estis la slogano contrau antau iugioi. ocasis en Slovakujo, en Liptovský hrádok, čarma urbeto sub la montaro visoke Tatri. Ki u programero estis por mi la plei interesa? Mi persone ju egis tranquilan gitar concerton de Emerson, estrarano de la Brasila esperantista junulara organizo. Sed pleje trafis la treinado la ausculta servo sub la gvido de Severin Zerich kai mi iom lernis uzadi la neoficialan pronomon ri por sen dependigi de la sexai si kai li. Kai kio estas la ausculta servo? La ausculta servo dum esperantai aranjoi povas exemple helpi al novuloi, kiui sentas sin perditai, trovi connecton kai compaton en esperantujo. Gi povas helpi al homoi, malfeliciai pro iui ain cialoi, recolecti siain fortoin, curacigi kai contentigi. Fine, sed ne laste, gi povus esti emocia sucurada metodo por homoi qui spertis discriminacion au perforton dum iu rencontigio. Gi ofertas ne malpli ol la tre tre necutiman activan auscultadon. Ciuin ecoin bezonas havi tiu auscultanto? Laula usona psicologo Carl Rogers, Generala sinteno de help capabla auscultanto consistas el tri partoi. Unue, sen conditia acceptemo, quio signifas che la auscultanto generale acceptas la parolanton quiel tutan personon, quio helpas al la parolanto pligrandigi sian mem acceptemon, kai mobilizi proprain rimedoin por agi ci amaniere pli efike. Due, compato. Kiu signifas senti tra la vortoi? Provi el trovi, chi el la parolanto facte sentas sin. Mem en heimigi en ria mondo, cae comunici per tute neugianta spegulado cae revortigo riain emocioin. Trie, congruezo, quiu signifas che la auscultanto mem conscias pri siai proprae emocioi cae sentoi, cae che ri capablas envortigi ilin dum la parolado en tiu momento, ciam tio utilas. Cia maniere aspectas tia auscultado? La auscultado consistas el tri fazoi. Senso de la enconduco estas clarigi la cadron de la auscultado por crei securan etoson cae adequatain attendoin. La auscultanto devas esti confidens inda. La parolanto respondezas prisimem siai viv ocasajoi cae sia desiro. La auscultanto pri de secura cadro por prilabori tion. La metodo limas, la auscultanto nur auscultas cae helpas per tio clarigi la auscultitajon, sed ri ne iucas, ne consilas. Ciui sequontai agoi estas tasco de la parolanto. La parolanto ciam raitas fini sian paroladon. Decidi, ciom ri volas raconti. Rip tenas sian sendependentzon La auscultado havas sian tempokadron jis 3 dek minutoj La parolanto devas respekti tiuin kondicciona Dum la auscultado mem oni uzas kelkain teknikoina Al ili apartenas aktiva auscultado spegulado, concretigado de tio, kio exacte okazis, kai demandado pri emocioi kai pensoi de la auscultato. Celo de la fino estas crei bonan finigion de la auscultado, anstatau subite forigi la parolanton. Flanke de la auscultanto bonvenas resumigo de la procedo kaj de la eble faritaj decidoj de la auscultato. La auscultanto danku alla parolanto pro ria fido kaj komunikajo kaj esprimu sian deziron che la parolanto successu pri practica uso de siai eble trovitae solvoi. La auscultanto controlu per eche ce la auscultato. Chi o helpis alvi dum la auscultado? Do, la celo de la ausculta servo estas nur emozia prisorgon. Tasko de la auscultanto ne estas solvi la problemoin de la auscultato. Li helpu alla parolanto, ke li mem solvu ilin. La parolanto mem prenas tutan respondecon pri siai viv situacio kai eblai sekvai pašoj. Se vi, cara auscultanto de la Esperanta Radio, Vola si pli pri la ausculta servo, kontaktu giain kun ordigantoin ce la pošta adreso auskulta servo ce mo.